บุ๊กทู สามสิบเก้า อุตสตัตสครามิติอุตสตัตสครามิติ รถเสีย อาวารียอาวารียปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ სად არის უახლოესი ბენზინგასამართი სადგური? სად არის უახლესი ბენზინგასამართი სადგური? yang rot khong dichan ban kha saburavi dameshva saburavi dameshva plien yang rot hai dai me kha shegizliat saburavi gamomitsvalot შეგიძლიათ საბურავი გამოცვალოთ? დიშან ຢາກ დაი ნამან დიზელ 2-3 ლიტრი ხა. მჭირდება რამდენიმე ლიტრი ბენზინი. მჭირდება რამდენიმე ლიტრი დიზელი. დიშან მე მი ნამან ბენზინ ლავ ხა. ბენზინი აღარ მაქვს. ბენზინი აღარ მაქვს. კუნ მიგალონ ნამან მეკა? გაქვთ სათადარიგო კანისტრი? გაქვთ სათადარიგო კანისტრი? დიჩანზა თორასაბ დაი თი ნაი კა? საიდან შეიძლება დავრეკო? საიდან შეიძლება დავრეკო? ดิฉันต้องการรถลากค่ะเอวากัวตอริมจีรเดบะเอวากัวตอริมจีรเดบะดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะวูกานิซาติอัสเวเจบวูกานิซาติอัสเวเจบเกิดอุบัติเหตุอาวารียมุขตาอาวารีย م خ ตาตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะสอ დ არის უახლოესი ลโพนีซาดาริสอ ი ს უახლოესი ტ ე ლ ลโพนีคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ თან ხომ ก რ გ ა ქ ვ บิลูริตเอ ტელეფონი? თან อ ო მ არ გაქვთ მობილური ტ ე ლ ลโพนี ราต้องการความช่วยเหลือค่ะชวนดักมาเรบากวจิรเดบาชวนดักมาเรบากวจิรเดบาตามหมอให้ทีค่ะกามอิจเตคิมิกามอิจเตเอคิมิเรียกตำรวจให้ทีค่ะกามอิจเตโปลิเซียกามอิจเตโปลิเซีย ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะทเควนิซาบุเทบิทูเชิดเลบะทเควนิซาบุเทบิทูเชิดเลบะขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะทเควนิมาร์ทวิสมุตสมบะทูเชิดเลบะทเควนิมาร์ทวิสมุตสมบะทูเชิดเลบะขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება